از باشگی در زندگی ممایا داره همش از فیض دوته امسایا داره همش از فیض دوته امسایا داره یه بار با ناز دشتم خوش تو دستوش شیخ مرکن تو چشم نرگز من توش یه بار با ناز دشتم خوش تو دستوش شیخ مرکن تو چشم نرگز مستوش بری گزی دری دل دیگه تری دل دوارم کف دم شمالی این گشتش از دوش کف دم شمالی این گشتش از دوش کف دم شمالی این گشتش از دوش هرچی از گشتی در زندگی به مایا داره همش از فیض دوته همسایا داره همش از فیض دوته همسایا داره